Hallstatt. Kiel mi jam menciis en antaua son articolo, en mia heimlando trovigas la belega regiono Salzkammergut, kun quardec lagoi inter montoi. Tre valora perlo tie estas la villaggio Hallstatt, ce la samnoma Hallstatta lago. Gis fine de la decnaua jarcento, Hallstatt estis mal atingebla. Nur mal vastai padoi atingis gin. Crom tio restis la voio per shipo trans la halstata lago. Nur en mil oni construis straton laula occidenta bordo. Parte necessis for explodigi la rocoin. En la villaggio mem oni el usis etan grundon. Por iri de unu domo al alia, oni usis boaton, au la supran voion, inter, cae tra la subtecmenteioi. Spite alla malfacilezzo, iam en neolitico, homoi setlis citie. Causo estas la ricai salominoi. Ili estas exploatatai de sep jarmiloi. La plei malnovai archeologiai trovajoi datigas je circau quin mil jaroi antau Cristo. Intensa commerzo de la valorega producto salo al portis prosperon cae permessis evoluon de alta culturo, ciu dauris de circau occent gis quartcent antau Cristo cae estis nomita Hallstatt Kultur. Plia in detaloin vi povas legi en Wikipedia. En 1996, urbeto cae regiono Hallstatt estis electitae kiel Monda Kultur Heredajo de UNESCO. Aparte loga por turistoi, estas la pittoresca peisaggio, la Hallstatta lago, la monto massivo Dachstein, grandiosai cavoi, mamuta cavo cae gigant glacia cavo, por ne forgesi la urbeton mem, cun siai artajoi, siai museo cae salomineio. La turismo al tiu trevidinda loco floras. Tial funccias en la urbeto ancau multai restauratioi cae hoteloi por gastigi la visitantoin el la tuta mondo. En la jaro 2011, hotel posedantino en Hallstatt havis gastoin el Cinio. Si parolis con la gastoi, ca ili montris al si desegnoin, cae planoin pri la proiecto starigi copion de la tuta urbeto en Cinio. Ili volis tie reconstrui cium detalon, tamen cio en specula vido. La miro en supra Austrio estis granda, cae venis unuae protestoi. Tamen la enlogiantoi de Hallstatt, precipe la turismae entreprenistoi, ne contraustaris, char ili esperis, che venos ec plida gastoi pro tiu copio en Cinio. Intertempe la copio jam estas realigita. Plei multae Cinoi ja visitas la copion, set nun tempe ili venas amasse, por vidi la originalon. Cai la sama hotel posedantino habis alian ideon, kiel logi gastoin al Hallstatt cai al sia hotelo. Si ofertas rabaton por gravedulinoi laula progresso de la gravedezzo, do exemple en la quina monato la rabato estas quindec procentoi. Nun multai paroi venas al tiu tranquila loco por giui ferioin ancora dum la lastai semainoi antau la nasco de la bebo. En la epoco de manco de infanoi, tio estes vere tre charma cae subteninda ideo. Eble anca vi trovos foie la ocason por visititi un juvelon Hallstatt. Vi certe estos ravita, de gia pelezzo.